24 skirsnis Tačiau buvo ir taktinė situacija susiklaušiusi po žalgirio mūšio. Pajudėjusi iš stovyklos sąjungininkų kariuomenė pasiekė Marijamburgą tik Liepos 25 dieną. Nedalyvavęs mūšyje švietės komtūras Henrikas Plauanis tą dešimtį dienų išnaudojo nepaprastai tikslingai. Surinkęs 5000 karių, jis atskubėjo į Marijamburgą sudegino miestą ir užsidarė pilyje. Pilį sąjungininkai apgulė, bet jau pavėluotai. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės veikė stebėtinai tiksliai atvirame lauke. Apgulimų eiga, nors lietuviai bei Lenkai naudojo ir artileriją, išryškino techninį vokiečių pranašumą. Pasirodė netokios jau didelės Livonijos ordino jėgos, bet jos labai suneramino Vytautą. Etnografinė Lietuva buvo atvira puolimams. Ieškodamas ryšių su livoniečiais, jis sutiko su jais darytis. Už jų maršalo, su karių būriu praleidimą į Marijamburgo pilį, Vytautas įsiderėjo dviejų savaičių paliaubas. Lietuva išlušė, tačiau Marijamburgo apgulčiai tai pakenkė. Gavęs iš Henriko Plavano pinigų, Livoniečių maršalas ėmė samdyti karius, o tuo tarpu apsiautėjų kariuomenėje plito lygus. Rugsėjo 11 dieną Vytautas apgultį nutraukė ir žygiavo į Lietuvą – Rugsėjo 20 dieną buvo priverstas pasitraukti ir jo gailą. Didžioji Prūsijos pilių dalis buvo užimta Lenkų ir Lietuvių. Vytauto įgulos įsikūrė Balgos, Ortelsburgo, Rastemburgo pilyse. Jas buvo pritraukta Prūsų vitingų, iš jų vadų priimtos ištikimybės priesaikos. Jo gailai ir Vytautui sugrįžus į savo kraštus, didžioji Prūsijos dalis liko jų rankose. Buvo numatyta, kad jos rytinės rytys atiteks Lietuvai. Garsas apie žalgirio mūšį plačiai pasklido. Vytautas įgyjo pasaulinę karvedžio šluvę. Vokietijoje vyravo nuomonė, kad viską nulėmė Lenkams į pagalbą atėjusi pagonių, lietuvių ir totorių daugybė. Oficialioji Lenkijos diplomatija pirmiausia suskato teisintis tuo, kad katalikas Jogaila turėjo teisę remtis bet kokios tikybos valdiniais tiek savais, tiek duotais jam Vytautu. Plintant pergalį šluvį, Lenkai ėmė priskirti ją savo. Tokie teiginiai jau 15 amžiaus viduryje įsigalėjo Lenkų raštyjuje. Lietuviai atsakė tuo pačiu, kaltindami Lenkus, kad jie apskritai vengia mūšio, tik lietuviškoji versija raštiškai buvo realizuota vėliau 16 amžiaus pradžioje. Jogaila ir Vytautas savo kraštuose triumfuodami pražygiavo su nugalėtojų kariuomenėmis. Bažnyčiose skambėjo varpai, lietuviai dėkojo naujajam galingajam dievui, davusiam jiems pergalę, kurios nesėkmingai troško jų protėvių kartų kartus. Jei bendroje Baltijos regiono raidos perspektyvoje Vokiečių ordino istorinis vaidmuo buvo suvaidintas, tai konkreti karo eiga to dar nerodė. Lenkija ir Lietuva buvo neįsivyščiusios šalys, neturinčios daug pinigų ir besiremenčios tik pašauktinę kariuomenę. Save išlaikantys pašauktiniai galėjo tik ribotą laiką dalyvauti karo veiksmuose – valstybės nepajėgė aprūpinti ar pakeisti Prūsijos pilyse paliktų įgudų. Tuo tarpu net ir sukreisto vokiečių ordino vadovybė disponuodama tam tikromis pinigų sumomis sugebėjo išlaikyti tam tikrą nuolatinį karių skaičių. Kryžiuočiai atsėmė pilį po pilies – 1410 metais gruodžio 9 dieną bei išvargintos karo pusės paskelbė vieno mėnesio paliaubas. 1411 11 metais sausį naujai surinktos Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės karo veiksmus atnaujino. Vytautas vėl turėjo žygiuoti į Lenkiją. Kovos vyko prie Bidgoščiaus, apnuoginta Lietuva užpuolė Livanijos ordinas. Kariaujama buvo vangiai. Karas įsekino visas tris valstybės ir jo nutraukimo sąlygas diktavo esama padėtis. Žemaitėje valdė Vytautas, Vokiečių ordinas įstūmė iš savo teritorijos Lenkų ir lietuvių įgulas. Lenkija, reiškianti kaip didžiausia jėga, grėsė pavysliui, turtingiausiai Prūsijos ryčiai. Vasario pirmą dieną Torne buvo sudaryta taika. Lenkijai buvo atiduota Dobrynė, Vokiečių ordinas turėjo sumokėti šimto tūkstančių kapų grašių kontribucijus. Žemaitėje Lietuvai buvo pripažinta iki Jogailos ir Vytauto gyvos galvos. Vytautui teko derintis prie Lenkijos, be kurios nebūtų pasiekta žalgirio pergalė interesų. Ji nebūtų pasiekta ir be lietuvių kariuomenės veiksmų, bet tie veiksmai Lietuvai labai brangiai kainavo. Išvargintai Lietuvai reikėjo Lenkijos pagalbos, bet ją buvo galima gauti tik vykdant Lenkijos strategiją, o tai Lietuvą traukė į užburtą savo pajėgų išvedimo iš šalies ratą. Tuo kartu Vytautas turėjo pasitenkinti Torno sutarties sąlygomis, beje kontribucija vokiečių ordiną įstumė į gilę finansinę krizę. Nebuvo garantijos, kad dėl Žemaitijos nebeteks kariauti. Tačiau tai jau buvo politinių žingsnių ir karo koalicijų reikalas, o ne žūtbūtinį šimtmetį besitesianti genocidinį kovą. Pirmą kartą didžioji Lietuvos kunigaikštyje išsiveržė iš nuolatinio karo, etniniais teritorijos praradimų, bei įtampos visuose savo pasieniuose gniauštų. Vokiečių ordino akmuo, užstojęs jai kelią į Europą, buvo nuritintas. D. Horodlis Unija Jogailos ateimas į Lenkijos saustą ne tik susijėjo didžiąją Lietuvos kunigaikštyje su Lenkijos karalystė, bet ir išplėtė Gediminaičių viršūnės dinastinės veiklos lauką į šių abiejų valstybių erdvę. Astravos ir Vilniaus radomo sutartys ribojo Vytauto veiksmus vien Lietuvos valstybę, tačiau net ir nekvivalentiškos Lenkijos bajorijos garantijos Lietuvos bajorijai kažkiek siejo šiuos veiksmus su Lenkija. Tuo pačiu Švitrigailos pretenzijos darėsi ne vien Gediminaičių dinastijos reikalu. Jo gaila kaip vyriausiasis dinastas, manipuliuodama Švitrigailos valdomis – ne visados atsižvelgė į abiejų valstybių interesus ir dėl to, kaip ir kitais atvejais, labiausiai kentėjo Lietuva. Švitrigailos pašalinimas 1408 metais atvedė tiesioginius jogailos vietininkus į padnie prie žemės. Valstybinių santykių paužiūrių tai buvo nekas kita, kaip Lenkijos tiesioginės jurisdikcijos išplėtimas atskirose Lietuvos rytyse. Tačiau Švitrigailo suartėjimas su Maskva ir Vokiečių ordinu eliminavo dinastinę jų veiklą ir dar labiau suartino Jogailą su Vytautu. Dar 1409 metais Jogaila pažadėjo Vytautui perduoti vakarų podalę. 1411 m. kovo mėnesį Jogailos vietininkai buvo atšaukti iš padnie prie žemių, šios buvo integruotos į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. 1411 metais Vytautas Leno teisėmis gavo vakarų podolę, kurią ėmė valdyti jo iš Lietuvos atsiųstas vietininkas. Žalgirio pergalę įgytą autoritetą Vytautas sumaniai panaudojo didintis savo įtakai Lenkijoje. Jis ėmė prieš jo gailą užtarti Lenkų bajoriją, reikalaujančiai iš karaliaus plėsti jos privilegijas, proteguoti į karalystės pareigybę savo parankius asmenis. Tokiu tapo iškilęs į kanclerius – Poznanės vyskupas Vaitiekus Jas Žembiecas. Lietuva darėsi Gediminaičių viršūnės atrama Lenkijos vadovaujamoje politinėje valdų sistemoje. Astravos ir Vilniaus radomos sutartys vienodai gynė tiek Vytauto dinastinius, tiek glaudžiai su jais susietus valstybinius Lietuvos interesus. Plečiantis Vytauto veiklai Lenkijoje, iškilo dilema, kurie šių interesų labiau nusvers Kartu intensyvaus Vytauto valdymo dešimtmečiai atnešė Lietuvaus visuomeninės struktūros naujovių. Jau sudarant kreivos sutartį buvo pažymėta, kad jai pritarė stambioji bajorija. Staigus valdovo domenų išplėtimas įjungė naujus jų žmonės į politinę veiklą, pagyvino politinę jos viršūnių karjerą. Tarp valstybinėse sutartyse ir užsienio korespondencijoje jų veikla tapo pastebimu reiškiniu. Šie didikai įsigijo savo anspaudus, kuriuose žymėjo dar herbais nevirtusius savo žymenis. Tai buvo ta terpė, kurios interesus labiausiai pažeidė kreivos sutartyje įteisintas Lenkų hegemonizmas. Ryšiai su Lenkija šiuos interesus ėmė kreipti į sąjungą su pastaraja. Lietuvos bajūrai gavo patariamą į balsą Lenkijos karaliaus rinkimuose, tačiau tai negalėjo atsverti Lietuvos valstybingumo teikiamų tarpimo galimybių. Todėl sutartį su Lenkija stambiau Lietuvos bajorija pirmiausia vertino savojo valstybingumo požiūrių ir didysis kunigaikštis turėjo su tuo skaitytis. Jis ir pats buvo suinteresuotas Lietuvos valstybingumu, nes tik juo remdamasis įgyjo įtaką Lenkijoje. Visą tai trukdė pasireikšti rimtai Lietuvos bajorijus ir Vytauto dinastinių interesų kolizijai, tačiau šie interesai jau išryškėjo kaip atskiri, nors ir labai vienas su kitu susiję politiniai veiksniai. Žalgirio pergalė parodė tiek Lietuvai, tiek Lenkijai, ką galima išlošti iš jų sąjungus o pergalės netitinkanti torno taika, kiek šis sąjunga dar reikalinga. Lietuvos ir Vytauto indėlis į šią pergalę sustiprino jų pozicijas, bet to neužteko, kad būtų galima išsivaduoti iš Lenkijos priklausomybės. Todėl tapo būtina Lietuvos ir Lenkijos bei jų valdovų teisinės padėties revizija, kuri galėjo vykti tik Lenkijos hegemonijos įforminimo rėmuose. 1413 m. rugsėjo spalio sandūroje Jogaila Vytautas, Lietuvos ir Lenkijos diduomenės atstovai susitiko Horodlėje, Lenkijos teritorijoje esančioje netoli Lietuvos valstybės sienos. Pasitarimas pasibaigė trijų spalio antros dienos aktų, naujai sureguliavusių Lietuvos ir Lenkijos santykius surašymų. Bendras Jogailos ir Vytauto aktas skelbi, kad Lietuvos ir Rusijos žemės, tai yra didžioji Lietuvos kunigaikštyje, iš naujo prijungiamos prie Lenkijos karalystės. Abiejų šalių reikalams aptarti buvo numatyti bendrijų bajorijos susijimai Liubline arba Parčiavoje Lenkijos teritorijoje. Lyginant su neaiškiu kreivos akto prišlėjimo terminu, prijungimas reiškia akivaizdų Lietuvos valstybingumo paneigimą, o pradedančią politiškai reikšti stambę Lietuvos bajoriją siektai jungti į Lenkijos luomenės institucijas. Šią nuolaidą Lenkijai buvo siekiama apsaugoti ir žemaitėje nuo vokiečių ordino pretenzijų. Tuo jo gaila bent jau dalį savo tėvoninių teisių į Lietuvą perleido Lenkijos valstybei – o jo aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio titulas iš realybės darėsi vien tik Lenkijos valdovo ceremonijalu. Šitaip jo gailos pretenzijų į Lietuvą svorio centras iš jo Lietuvos tėvonio prerogatyvų slinko į Lenkijos karaliaus kaip Lietuvos suzereno prerogatyvas. Jogaila taip elgėsi todėl, kad buvo priverstas savo Lietuvos tėvonio teisės dar labiau siaurinti Vytauto naudai. Valdovų ir Lietuvos bajorų aktai numatė testinę didžiojo Lietuvos kunigaikščio instituciją, panaikindami Vilniaus radomų sutarties kelbiamą Lenkijos karaliaus tiesioginės valdžios Lietuvai gražinimą po Vytauto mirties. Horodlės aktuose apie tai neusimenama, bet Vytautas Lenkijos įduomenis buvo paskelbtas ir karalaitės Jedvygos, jo gailus dukters bei įpėdiniais, globėjų. Jis užėmė pirmąją vietą Lenkijos karūnos taryboje – Taigi Vytautas tapo antruoju pagal reikšmę žmogumi Lenkijos vadovaujamoje politinėje valdų sistemoje. Horodlės sutartis buvo didelis asmeninis Vytauto laimėjimas, tačiau jis buvo pasiektas teisinėmis nuolaidomis žalingomis Lietuvos valstybei. Teisinių požiūrių Horodlės unija Lietuvai buvo labiau nepalanki net už kreivo sutartį, tačiau savo faktinė esme ji pastarai tapo visišką priešingybę. Visų pirma buvo įteisinta testinė atskiro Lietuvos valdovo institucija. Todėl skelbiami bendri Lenkijos ir Lietuvos bajorų suvažiavimai liko vien tuščia deklaracija, kadangi jie priklausė nuo didelę valdžią turinčio didžiojo Lietuvos kunigaikščio valius. Jogailos ir Vytauto aktu steigiamus Lenkijos pavyzdžių Vilniaus ir Trakų vaivadų bei kaštelionų pareigybės, nors ir recipavo Lenkijos administracinę struktūrą, stiprino tik Lietuvos diduomeniais pozicijas. Tas pat pasakytina ir apie Lenkų herbų recepciją skelbiamą valdovų ir Lenkijos bajorijos aktais. Herbus gavo 47 Lietuvos didikų šeimus. Nesant bendrų luominių institucijų, Lietuvos bajorų viršūnė šiuo adaptavimu pasisavino Lenkų heraldiką, nesusėdama savęs su adaptuotojais jokiais administraciniais ryšiais. Lietuvių ir Lenkų bajorų aktai iš esmės kartojo atitinkamus Vilniaus radomus sutarties įsipareigojimus – Tik Lenkų akte nieko nebuvo kalbama apie lietuvių dalyvavimą renkant Lenkijos karalių. Pastarosios sąlygos pašalinimas saugojo Lenkijos valstybę nuo lietuvių bajorijos poveikio, net ir vasaliniais kanalais. Teisiškai tai buvo dar viena pusiškesnis lietuvių valdinystės Lenkijai įtvirtinimas, nesuteikiant patariamojo elekciniais teisės balsu, tačiau faktiškai – tai tik dar labiau pabrėžė realių luomenių ryšių tarp abiejų valstybių nebuvimą. Horodlės sutartis išryškino tam tikrą Vytauto ir Lietuvos bajorų viršūnės pozicijų skirtumą. Jei iki šiol Lenkų požiūrių jos sutapo, tai atsivėrus veiklos erdvėj Lenkijoje asmeniniai Vytauto interesai pastarojoje ėmė nebetitikti Lietuvos valstybės interesų. Vis dėlto labiausiai lėmė ne šis netitikimas, o didžiosios interesų dalies sutapimas. Vytautas suprato, kad jo pozicijos Lenkijoje priklausė nuo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos reikšmės ir padėties, todėl visų pirma orientavosi į jas. Jei 15 amžiaus pirmą dešimtmetį Vytautas be skrupulų atnaujindavo ištikimybės Lenkijai pasižadėjimus 1405 ir 1406 metais, susitardamas su vokiečių ordinu savo naudinga linkme – Tai dabar netgi didžiąją Lietuvos kunigaištyje surišančios formulės netrukdė jam įvairiomis progomis elgtis kaip suvereniam valdovui. Burgundijos hercogo pasiuntinys Gilbertas Lanoa 1413-1414 metais aplankęs Lietuvą, vadino ją karalystę, o Vytautą titulavo Lietuvos karaliumi, tai yra nepastebėjo Lenkijos suzereniteto. Horodės heraldinė adaptacija buvo taikoma Lietuvos valstybės valdyme įsitvirtinusiai elitiniai terpiai. Jos prieš akės stovėjo žymų žmonės. Vilniaus vaivada tapęs Manvydas, trakų vaivada Jaunius, Vilniaus kaštelionu Mingaila, trakų kaštelionu buvęs Kauno seniūnas Sungaila, Ašmenų seniūnas Sastikas, Kreivo seniūnas Goštautas, Dvaro maršalka Čiupurna miręs 15 amžiaus antro dešimtmečio pradžioje. Jie sudarė didžiojo kunigaikščio tarybos branduolį, o pati ši taryba, sudaroma dignitorių, darėsi vis pastovesnį. Didikų žemė valdoje atsirado pirmieji asmeniškai priklausomi valstiečiai, duodami didžiojo kunigaikščio veldamai. Tik didikai pirmiausia naudojusi Horodlės valdovų akto garantuojimu beneficinių žemių valdymu. Tai buvo nekas kita, kaip pradedančio klaustytis bajorų luomo viršūnė, pirmoji gyjanti šį luomenį statusą. Tai buvo ir socialinė bei politinė jėga, labiau netgi už valdovus suinteresuota, kad Lietuvos valstybė užtikrinanti jų pasiektą padėtį egzistuotų ir stiprėtų. Jei Salino ar Vilniaus radomų sutartyse bajorų įvardinimas dar iš dalies vertintinas kaip simbolinė recepcija – tai Horodlės aktuose jie jau išryškėjo kaip realus teisinis ir politinis subjektas. Todėl nepaisant teisinių manipulacijų, išplaukiančių iš tam tikrus didžiojo kunigaikščio ir diduomenės interesų kolizijus, Horodlės sutartis sustiprino Lietuvos valstybės padėtį ir nubrėžė jos struktūrinės raidos kryptį. Tai buvo lenkiškos recepcijos formuojančios savarankiškas luominės institucijas. E. Žemaičių krikštas ir jo pasiekmės. Algirdaičių ir Kestutaičių dinastinės kovos sutapimas su krikščionybės prieimimu neleido didiesiems kunigaikščiams apkrikštyti žemaičių. Nesiryžo to imtis ir vokiečių ordinas, valdydamas juos 15 amžiaus pirmą dešimtmetį. Lietuvos diplomatija tuo jau spėjo pasinaudoti, skelbdama Vytauto 1400 ir 1409 metais laiškais Europos valdovams apie tokį kryžiuočių aplaidumą. Žemaitėje išvadavus, tą patį galėjo daryti ordinas, todėl Lietuvos valdovas privalėjo nedelzamas spręsti šios paskutiniais pagonių salos klausimą. Pirmaisiais 15 amžiaus antrojo dešimtmečio metais Vytautas į Žemaitiją pasiuntė čekų misionierių Jeronimą Prahiškį. Tai buvo lyg ir savotiška žvalgyba ruošiant kapitalę krikšto kampaniją. Dideliam Jeronimo uolumui suerzino žmonės jis buvo atšauktas. Vytautas suprato, kad vykdant šią priemonę jis turės dalyvauti pats. 1413 m. rudenį Vytautas kartu su atvykusiu jo gaila Nemunu atplaukė iki Dubysos ir pakilo ją iki Betygalos apylinkių. Valdovus lydėjo didikų būrys ir parengti dvasininkai daugiausiai iš Lietuvos parapijų. Labai tikėtina, kad jie jau turėjo vaško lentelėse užsirašytus lietuviškus maldų tekstus. Buvo pasirinktas rytis, kurioje būta kryžiuočių administracinio centro, kartu galėta remtis netoliese esančių Kaunų. Surinktiems žmonėms Vytautas ir Jogailai sakinėjo krikštytis. Kai kurie lietuviškai jau pramokę kunigai galėjo paaiškinti tikėjimo tiesas, daug pasidarbavo vietinis vokietis trakų klebonas Motiejus. Šventvietėse vietėse Buvo kertami medžiai ir gesinama šventa ugnis. Visų šių darbų organizavimu jau buvo pasirūpinę žemaičių seniūnas Kesgaila. Žemaičių bajorų krikštas buvo siejamas su didžiųjų kunigaikščių privilegijų įsigaliojimu. Valdovai Žemaitijoje užtruko tik savaitę ir sugrįžo į trakus. Galbūt ir buvo pradėta statyti vieną kitą bažnyčią, Bet parapijos šiuo kartu dar nebuvo steigiamus. Reikėjo pademonstruoti, kad Žemaityje pradedama krikštyti ir tai buvo padaryta. Sudaryta opinija leido gauti Konstanco bažnytinio susirinkimo paramą. 1416 metų pavasarį buvo iškelta idėja, kad į Žemaitiją turi vykti jo misionieriai, o vasaros pabaigoje jų delegacija išvyko. Nuveikė jį nedaug, bet svarbus buvo pats jos atvykimas. Jei įkandin – Tų pačių metų rudenį Žemaitėje atvyko Vilniaus vyskupas Petras iš Kustynės ir keli Lietuvos kunigai. Tai jau buvo tikra krikšto akcija. Ji buvo tęsiama 1417 metų vasarą, kurios metu vėl buvo atvykusi Konstanco susirinkimo delegacija. Parapinės bažnyčios buvo pradėtos statyti jau 1416 metais. Konstanco susirinkimo delegacija Kaune pasitiko pats Vytautas ir palydėjo į Žemaitiją jo parinktuose varniuose medininkų žemėje. Buvo įsteigta katedros bažnyčia. 1417 m. spalį Lvovo arkivyskupas Jonas Žešovskis ir Vilniaus vyskupas Petras iš Kustynis žemaičių vyskupų pašventino motiejų trakiškį, tuo metu jau tapusi Vilniaus katedros klebonu. Motiejus ne tik mokėjo lietuvių kalbą, bet reikalavo, kad jos išmoktų ir jo šventinami kunigai. Parapijų 1417 metais buvo jau bent aštuonius. Viduklės, Kaltininų, Kelmės, Raseinių, Ariogalos, Velionos, Kražių, galbūt ir Luokys. Velionoje buvo pastatyta mūro bažnyčia. Žemaičių vyskupų ir kapitulai Vytautas 1417 metų spalį paskyrė rentą pinigais ir natūrą, reikėjo skaityti su žemaičių valstiečių bendruomenėmis. Tik 1421 m. birželį jis suteikė biržuvėnų, maivėnų, krakių, medininkų valščius ir veldamus kaltinėnų kražių viduklės raseinių valščiuose. Po kelių metų jo gaila pridėjo žemaičių vyskupui pinigų rentą iš Veličkos druskos kasyklų. Lietuvos valstybė beveik vien savo jėgomis apkraikštijo žemaitėje ir sukūrė jos bažnytinę organizaciją. Žemaičių vyskupija buvo įsteigta bažnyčios susirinkimo vardu. Reikėjo gauti popiežiaus patvirtinimą ir apginti ją nuo Rygos arkivyskupo pretenzijų įtraukti į savo metropoliją. Neparanki Lietuvai buvo ir Lvovo arkivyskupo veikla. Vytautų čia buvo nelengva, nes apaštalų sostas nemėgo keisti tradiciškai susiklošiusių santykių. Popiežius Martinas V savo 1421 metų rugsėjo 11 dienos bule – pavedė Žemaičių vyskupėje Lvovo arkivyskupo ir Vilniaus vyskupo globai. Ši formuluotė dar nereiškia Lvovo arkivyskupijos jurisdikcijos, tačiau jis siejo Žemaičių vyskupėje su Lenkijos bažnytinė provincija. Ilgainiui ji ir buvo įtraukta į Gniezno metropoliją. Žemaitijos krikštas buvo įvykdytas ne kaip galutinio Lietuvos apkrikštymo, o kaip užsilikusios nesukrikščionintos ryties sukrikščioninimo aktas. Taip galėtų atremti Vokiečių ordino propagandą apie fiktyvų Lietuvos krikštą. Oficialiai Lietuvoje pagonybės nebeliko. Etninį lietuvių tautos plotą apimė dvi katalikų vyskupijos. Parapijoje atsirado ir bausioje trakų kunigaikštijoje, kur Lietuvos krikšto metu jos dar nebuvo steigiamus. Didžioje Lietuvos kunigaikštijoje Vytautas pastatė daugiau kaip 30 katalikų bažnyčių. Dauguma jų gavo lietuvių žemės daugai, perloje, seniai ir naujai trakai, švenčionys, dubingiai, kernavėje, šmena, pune, dar sūniški sutena. Vilniuje pilyje buvo pastatyta šventosios onos, mieste didžioji pranciškonų bažnyčia, Kaune be pranciškonų parapijos bažnyčia. Antros kasetės ketvirto takelių pabaiga, knygos tesinys trečioje kasetėje.